Ce rivero, Amazonca, Ghiebriles ele sun Și poi donca Magdalena Nur navigas tie nun Și poi donca Magdalena Nur navigas tie nun Chierinenia, Maesteschi e Brilas Gelasum, Jenel Haveno, Liverpool con carga proviant, Navigas shipoi del insul al mal proxima land, Cae recte recte al Brazil, cae recte al Brazil, Bianca volas al Brazil al mal proxima land, Shipoi don cae Magdalena, shipoi don cae Magdalena, Shipoi don cae Magdalena, Nur navigas tie num. Vine niam certe trovo sen arbaro in nun Jaguaro in kai testudo kiu rega sen lagun Tamen en Brazilo suna kie estas varma plu Flugas multe da miracle birdo en ciela blu Yeah! El gaveno Liverpool con targa proviant Naviga shipoi del insul al mal proxima land Kai recte recte Brazil, caerecte al Brazil, mi anca volas al Brazil, al malproksima land. Ŝipoj donde Magdalena, ŝipoj donde Magdalena, ŝipoj donde Magdalena, nur navigas tien nun. Cerivero, Amazonka, tie brilles helas su, Shipoi donka Magdalena nur navigas tie nun, Ek vidas ču Brazilon, mi Brazilon, mi Brazilon, mi, Ek vidas ču Brazilon, mi do mia vivo ču. Tien ei la veno Liverpool con carga proviant, Navigas shipoi delen sul al mai proxima land, Kai recte, recte al Brazil, kai recte al Brazil, Miancă vorața Brazilia, al mai proxim alan. Și poi donde Magdalena, și poi donde Magdalena, și poi donde Magdalena, nur navigă stienum. Și poi donde Magdalena, și poi donde Magdalena, și poi donde Magdalena, nur navigă stienum.